Azaroan egin zuten lehen bilkura eta orduan erabaki zuten Azkaine 42 elkartea sortzea. Herritarrengandik kezka ikusi zuten herriko etxeak dituen proiektuei begira, hain zuzen erdian obrak egin nahi baititu Jean-Louis Fournier auzapezak zentroa moldatzeko. Horrek kezka sortzen du, baina ez horrek bakarrik, berreun bat etxe bizitza ere eraiki nahi baititu herriko etxeak. Elkartea sortu zela jakin bezain laster, auzapezak deitu ditu eta elkartearen sortzearen arrazoia espikatu diote cadre de vie elkartekoek. Dominik Oskariz. Nous lui avons fait comprendre que c'était dû à un déficit d'information, des, des ascandas sur les projets annoncés euh, annonce qui a été vraiment très brutale pour la majorité des askindars. D'accord. Larrungo bidean egiten hasi ziren konponketak ere hurbiletik segitu nahi ditu elkarteak. Ondoko bilkura publikoa urtarrilaren hogeita an eginen dute.